حدیث چلو پنجم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم استوصوا بالنساء خیرا جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند با زنان به نیکی رفتار کنید در این حدیث مبارک جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما امتانش را آگاه می کند و ما و شما را تعلیم می دهد که ای مردها با زنان خوش رفتار باشید و با زنان نیکی بکنید نه با دشنام و نه با سخنان قبیح و نه به اخلاقی با زنها کنید بلکه بازن خوش رفتار و خوش سخن باشید این وصیت جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای امتانش است برای کسانی که هست لا اله الا الله محمد رسول الله میگوید و الله زلجلال را قبول دارد و محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را به پیغمبری قبول دارد آن پیغمبری که قبولش داری ای مسلمان ای مرد مسلمان تو را تأکید میکند که با همسر خود خوش رفتار باش با زنان امت خوش رفتار باشید این حدیث از کتاب صحیح بخاری